بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شاهدوا جواز رمضان يوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة الكتب يا رسول الله شرع وجد عند سفر جواز الميل لقراءة جواز الكتب ميلادية وما تسيب في سورة البقرة نعم تأتي آية تأتي وتأتي السفر فإن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ما تكونوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى يقول يا قوة أن تكون إيماني ذكرا الله kuma su aji su bar abin da ya saura ya rabu na riba in kun kasance masu imani a an ce wannan ayan da yin sautanta ta sauka a kan mutanen sabi ne lokacin da suka musulunta sai ya zama akwai ɗan ragowar kuɗaɗen wanda suke bin bashi kuma da ruwa a kan wannan fashin. saboda haka Allah suka zo nema kayan musulunci su sai wanda ya kamata wanda yake wato mutunci akan kudin yace da zai yarda a yi wannan cikakken da riba ba a yi iya wannan fashin da yake kai da roƙon sai ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye ya aika wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallam ya tambaye shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan aya cewa tun da yake yi imani to duk tsoron Allah ku aji abin da ya rabowa na riba kamar yadda muka faɗi a baya duk inda kaji Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu to galiban wani hukunci ne wanda za a kawo wanda Allah ne subhanahu ta'ala ya fi sanin hukumin da ke cikin wannan hadisi yana son kai aiki ne kawai da imani da yardanka da cewa inda ka yarda shi Allah ne mahaliccinka to duk abin da ya shirya maka kai ciki kamar dai yanda mara lafiya misali yake da asibiti wajen likita shi da zai sace yi wani abu wanda a hankalce a irin nashi mamfiki sai ga wannan abu ba daidai bane ya saba da hankali ko ya saba da tunani to amma shi da ya yarda wannan likita ne shi da kansa ya zo sako da kafar sai zo wajen sai yana neman lafiya to duk abin da yake yayi sai ya aikata saboda yana neman lafiya to haka Allah subhanahu wataala wallahi masalul ala duk abin da yi wa bawa ku abu ya aikata sai bawa ya aikata wannan abin saboda yana yin yardan Allah kuma saboda ya yi ka wannan shine mahaliccin sa ya yi imani yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddamar da ya ayyuhal ladina amanu a wasu siyasat na san waɗannan ittaqullaha wa qulu ma bayyana ji tsoron Allah muna yawan faɗin wannan in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ittaqullaha wani wuri kuma zaka ji wata kunnar da ke yi da kafirin na makamantan su a to abinda irin wannan yake nufi shine to ji tsoro domin an ce shi shine ka sanya iyaka tsakaninka da abu shine ittaqa daga waqaya shine ittaqa ka sanya wani abu ka danga ko wani iyaka tsakaninka da wannan abu to Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi na jalala al-jabbaru al-muntajim al-dar da makamantan waɗannan sifofi to irin su ka sanya iyaka tsakaninka da waɗannan sifofin na jalala na Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da ake nufi ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin anan an sami watan dalilin da malaman mazhaban Hanafiya suka yi wani ijtihadi su a wajen kafin ne yawan cikin malamai an ji abu katacce ne katacce ne kawai akwai abu ingantacce akwai katacce ba ma su a wajen malaman hanafiya suna su ta daya sukan ce abu ba ne ko ko ce abu fasidi suna bambanta tsakanin batilu da fasu a wajen su batilu shine abin da wani rukuni ne na cikin asali aka riga aka bada kamar aure za ta cince akwai abdul basin akwai abdul fasid abdul fasid ne ya jaru inda za a yi kokarin gyara amma abdul basin an riga an kalla wani rukuni da aka ba maganar gyara kira a cikin mu'amalar riba sai suka ce riba abdul fasid ne a wajen dukkan malamai da sauran mazhabobi riba cinikayya ce fasila saboda haka lalatacciya ce tun asali in mu'amala ne na rance aka yi da sunan da riba duka lalatacce ne tun asali ba abin da zai gyara shi a fatar su kuma malaman hanafiya a wajen su a'a sai iya gyaruwa gyaran su kawai a cire wannan riba saboda haka wajen ma ba shi min riba din da Allah ya faɗa shine da an cire abin da aka kara na riba nan wannan wannan cikin shi ne aka kulla ko wannan a rancen in rancen ya kulla ko me ya dai to shi kenan ya kullu ya jaru ya zama jarumi kawai Allah subhanahu wa ta'ala ma ba ce ya ce a cin daga ciki fa in lam taqalu wa in lam taqalu fa yaqulu bi ila Allah wa rasulihi wa in kuntum ظلموا أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا فاعظموا بحق من الله ورسوله فإن تنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تلقيمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا جنبك السورة الله هم قال عبد غير ابن الربا هذا كن فرربا كن تجيب تكون تنعي فاعظموا بحق من الله ورسوله فكسريا يمكن لكما كسريا ياي دعا الله كمن كان الله صلى الله عليه وآله وسلم yake ce idan kuka tuba falakum ru'usu amwalikum to shikenan ainihin kawunan kudaden ku da ainihin kuduwar kudin naku wanda ba riban bai tsinci ba ya zama naku la tasimuna ba za ku tuci kowa ba ba la tuzamuna kuma kowa ba zai a an ce Imam Malik Allah ya kara masa yarda wata rana wani bawan Allah ya zo wajensa yake ce masa yana cikin tafiya a hanya ya ga wani mashayi ya sha giya ya yi kasai sai yana tira da wata yana kan hanya aka yana tira da wata sai mutumin yake cewa kai na rantse mata ta sakakkiya ne in akwai abin da yake shiga cikin cikin mutum wanda ya kai jiya barna yanzu ya sami imamu malik ya ce ko gaba abin da ya faɗa imamu yace ya baki rana daya sai sai tunani ya dawo Imam mani ibn Anas wannan muhimmiyar nukta yanzu mutumin da bai kai daya cikin dubun Imam Malik ba shike nan sai ya zauna kowace tambaya a dan sai yana da amsanta na san mun san cewa mutanen da suka zo wajen sa Allah ya kara masa yarda gari da gari tun daga Qur'an sun ji labarin Imam Malik malamin da ba irin shi a duniya suka zo suke masa tambaya dari wasu malamai suka ce ya amsa kara goma kawai a cikin ko wasu sun da sai tambaya goma aka yi masa ya amsa ɗaya kawai sauran tara duka ya ce bai sani ba bai sani ba bai sani ba bai sani ba suka ce to ya imam kai ne malamin da ba irin ka a duniya a yanzu mun zo mun tambaye ka ce ba baka sani ko kuma mu san mutanen mu ne yake ku koma ku ce musu malikun mu anabi ya ce bai sani ba. wannan umma ce ta tsoron Allah da umma ce ta ilimi Allah ubangiji da wannan shiryar da mu wannan matafiya ta Allah ya kara masa yarda a ah. Imam Ali ce ba shi rana rana daya sai je bayan kwana ɗaya ya dawo sai ara masa kwana da. bayan kwana ɗaya ya dawo ya ce karka ka ta ya ce dan mene ya ce ni jiya ta ga abin da ya fi jiya alƙur'ani wanda yake jaki cikin dan adam yace ne ne sai riba saboda banda riba ba abin da Allah ya alƙawarin yaji da ni cin sai sai ayi fito na fito ayi yaji sai riba saboda haka riba ya ci a dan haka matar ka taso Allah ya kare fa in lam tas'alu fa'adamu bi harbin Allah wa rasuluhu mun ya a baya cewa abubuwa guda biyu ne dama gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawarin yaji da ne na farko sirri ba na biyu fada da waliyan Allah ba wani abu banda waɗannan biyun wanda Allah ya alƙawari da kansa ne zai yaki da ni sai waɗannan abubuwan guda biyu sirri ba a wannan ayan inna tafalu ta'damu bi har min Allah wa rasulihi da in kuntum talakum bi amwalikum la tuqimuna wa la tuzlamuna ne fada da waliyan hadisin Bukhari na Abu huraira ko man adani waliyan wanda ke cewa hadisin waliyi man adani waliyan faqad azantu bil harb لي وليا فقد آذنته بالحق وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أعظمته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبصر بها ورجله التي يمشي بها ولئن تعلمي لأؤتينه ولئن استعاذني لأعيذنه yace duk wanda ya mun gaba da wali hadisi na da yau bukhari amma irin cikin hadisin da ake cikin al-hadithul qudsi wata hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga wajen Allah duk wanda ya gaba da wali na ko ya fada da wali na wani riwaya kamar riwaya Ahmad man azali waliyan wanda ya cutar mun da wali na fakad azan sujudil ardh to ya san cewa wani riwaya fakad azan sujudil muharabat wa bil mubarakati san cewa so ya shirya na Allah ya ce to ni ma na fito ya fito a jaji sun je taba mun wali ba ta sannan Allah subhanahu wa ta'ala shi kawon hadisi ya ci gaba da fara mana yaya ake samun wilaya yaya ake shi yake zama wali yace ba abin da ba wace ya samu kusancin Allah ya samu san Allah wanda Allah yake so kamar yayi abin da Allah ya farbanta masa abin da Allah ya daura masa ya aika wannan abin sannan idan yayi wannan to daga nan sai ya fara daurawa kuma da dadi ba za ka ce ka rike nafila ka bar farin magana ne nan da Allah kullum muna faɗi ita nafila idan ba a yi farilla ba to jiwon kafin wan jiwon kafin wan ko ba a lissafa ko amma nafila bayan farilla jiwon bayan wan shi kuma mai da ɗaya goma yake ya mai da goma ɗari ya mai da ɗari dubu duk da ya jiwo ne da jiwo ne su ne to amma da ya zo bayan wan bayan ma ta karraba ya abdu sai habbu ilayya min maftaratu alayhi to shi ke nan sai ga dukkan sai dan a yana daga cikin masaidu shaytan yana cikin koma kace kan ta kama mutane ya gayyana musu nafila ya raba su da farilla idan sai dai ya zayyana wa mutum nafila ya je ya ta ibadun da nafil amma ya bar farilla to wannan ka tabbatar cewa a shekan ya buɗa masa kofan a shigo shigo Allah ubangiji ya kare salatu da alin dai waɗannan guda biyu ne kadai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawari naki fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi Allah ya kare fa in kuntum da ru'usu amwalikum idan kuka tuba kuka bari to shikenan kuwar ku tana nan ba wai shi ne dan an ce wannan mu'amalar da aka kulla ba ce shi ne dan haka ya rika kudin da rancen da aka daura masa da komai a uwar kudin yana nan na ku ne a biya uwar kudin amma riba dan da aka fara kan shi za a ce la da ku ce shi wala tuzlabu ba wai haƙƙin talaka kadai Allah ke karewa ba ba haƙƙin almajiri wanda yazo neman baki kadai Allah ke karewa ba a Allah yana kare haƙƙin talaka da haƙƙin mai kuɗi Allah yana kare haƙƙin mai neman baki da haƙƙin wanda zai bada baki la tazmuna ku masu bada baki kada ku cuce su wala tusamuna su masu rance kada ku cuce su kira kai ne irin sai an sa rana ya ci dawowa da su a lokacin shi ma dan wai yana almaji yana kaza a'a ba yana nufin cewa an buɗe masa kofar da zai cutar bane ko ko al-kabira sai a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya karbi ran shi da niyyar dawowa ne to Allah zai buke ce ya ka bi dan kaza mutum ya karbi ran ya ka biya? to dama bai karba da niyyar dawowa ne amma in dai da niyyar dawowa ne ya karba Allah zai buke ce akai zai dawo wasu malamai suka ce la tazlimuna wala muna nan. kamar yana da mana za a yi kuskure su daga cikin cewa bai halatta ka zauna ka bari a cikin ka kana ji kana ganin ka bari a cikin da kai ko da yake wasu suna cewa kamar kisan sai na Abdullahi Umar radiyallahu anhu ko ba ma da ciwon billahi tare da kisan shi radiyallahu anhu an ce yana yana da dai na son sallah da dare bayan da suka gane yana kan sallah kike nan da sun je na shigo wa zai ta shi ta sallah ko ba alula duk kuma da ya shigo ya zama suna sallah sai su duk ya an ta cikin Allah kada ce wallahi garan ka kike yi ba ma alula sun jira da shigo ne ka fara sallah kada ce an wanda ya yaudare ni cikin Allah sai mu yaudaru tunda da Allah zai yaudare mu da sallah to mun yaudaru mu mun zama wawayen da suke da kan mu wawaye ko kun turba ata ya kulu majnun ah to amma dai wannan ayar tana nuna wasan bai kamata mutum ya bari a cikin jiki ya zauna in dai yana da yanda zai yi kawama to kar ya bari a cikin la tununa wala tudlam fa in kana bi usrati wa in kana وأن فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول idan ya zama wannan wanda ake yi bashi wanda ya ranta din ذو عسرة wato ya zama yana cikin tsanani ba ya da hali to fa naziratu ila maisar a jinkirta masa har yanayi da yayi ya sami saukin yanayi wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma kuma ku yi sadaka ku zama kuna kyautatawa kuna bayarwa lokacin da mutum baya da shi ku taimake shi shi ne mafi alkhairi gare ku in kun kasance masu sanyuwa dan har ku kun masu bayarwa kun je kake a baya amfanin sadaka da amfanin bayarwa da yadda kuke zama dalilin a ku ko sadakatu cikin tusi ghadabar rabbi da dai duk sauran amfanin da sadaka yake ne in kana zu usrati anan a larabci haka a tunani da sauri mutum zai tunanin ya zance da ce wa in kana za ku kurake ko in kana almajini za ku kurake wata in wanda ake yi bashi na kasance yana cikin tsanani ma sai Allah ya ce in kana zu ku kurake ne domin an kaddamar da hanyoyin mu'amala da yawa a baya nau'o'in kasuwanci nau'o'in taimako da sauransu to idan duk bayan an yi wannan ba a sami mutane ba su gayar wanda sun wadatu daga zuwa su roƙa ba to me yiwuwa a sami mutum ɗaya biyu cikin al'umma irin al'umma wanda duk da haka yana cikin kunci to idan aka sami saboda haka har nan yana nufin wujuda ne idan aka samu duk da haka bayan duk abin da aka faɗin nan na yin taimako na yin kyauta na yin sadaka na yin zakka in bayan dukansu har a haka da aka samu wanda yake cikin kunci ya zo ya yi rance an ba da rancen kuma duk da haka ma bai iya biya ba wanda ya ba ana da san haka ya tsayi zuwa bane to fa nazuratun ila maita sai a jinkirta masa har zuwa lokacin da zai sami hali sai ya biya maimakon a ce shi ke nan to bari a ƙara masa wani abu dan a ƙa'idan da riban da shi ajin yanda yake kenan ko idan mutum yana bin bashi idan aka zo lokacin biya ba a biya shi ba sai ku tura ya kwana kaza ko wata kaza amma akan kaza za a kara masa kaza a san wannan kuɗin to haka wanda wannan shi ne tsarin da aka juyo kuma yin zage sai mai ƙarfi ya ta ƙara ƙarfi talaka ya ta ƙara rauni wanda kuma ba abin da addini yake so ba ke mun ba alhali mabukaci da shi yake cikin bukata yake bukatar a taimake shi sai ya koma ya ta ƙara rauni tunda an ta tsara masa riba a riba an ta ƙara masa kuɗi a kan kuɗi cikin bashin da ake bin sa sai kuma mai kuɗi sai ya ta ƙara kuɗi wanda kuma addini ba abin da yake nufi ba kenan a wannan tsarin kama karya jari hujja Allah ya kare to abin da addini ya fito addini ya ta ba har zuwa lokacin da ke samu wanda malamai suka ce wannan ayan tana tsara wata hukunci ne wanda manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam yayi akan sayyidina Abu da Allah ya kara masa yasa, wata rana wasu suna bin baki. suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin da bar Allah ya masa ga bai da kudi a lokaci ya bada abin da yake da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin mutane aka taimaka masa wannan ya bayar wannan ya bayar wannan ya bayar aka har hada kudin da kai bare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi kenan ya hakuri karbo wannan na yake ya hakuri ba za ka kara musu dan babu iya kan abin da ake da shi kenan za ka ce wannan hukunci shine wannan ayar take faruwa a'a ba wannan hukunci bane da hukunci shine idan mutum yana jin kabashi idan lokacin biyan baki yayi ba ka da abin da za ka biya to sai ka sayi da wannan ya zama bawan shi ke nan sai ya zai zama bawanka ya kamata aiki har randa ya yake yantar da kanka ta hanyar ya biya wannan kuɗin ko ya yantar da kanka ta wata hanya daban amma dai shi ke nan ya zama maka bawa to Allah subhanahu wa ta'ala yake a ba abin za a yi ba ke abin da za a yi idan mutum ana bin shi ba bayan ji ya mutum muhimmanci wajen biyan bashi kuma kamar za zamu zo idan yadda aka bada tafafin din yadda ake son mu'amalar bashi ta kasance to bayan duk wannan ya zama kuma yadda ake gane zuciyar kace kamar yadda malamin kace ana bin mutum bashi ke biya ba lokacin biya yayi ce ba yi da shi to ba za a yadda ba yi da shi ba har sai an raba shi da komai nasa wanda tufafin jikinsa da abincin da zai ci na ranar su kadai ne za a iya barin masa amma wasu sun ce banda gidan da yake wasu da har gidan da yake za a har gidan da yake har komai sai an karba su kuna dan abiya baki to abinda yayi saura shine ne wannan haka ce za a iya irin na hadisin ma'azin jabatu ko ko za a jinkirta masa amma da duk da haka Allah subhanahu ta'ala ya gaya wa suna ne bayar. da ce abin da ya fi kyau da ta da ya haƙuri ta kada maka fi in dai yana da niyyar biya yana son ya biya Allah zai ba shi yadda za a yi da biya idan ma ya kafa biyan ya zama da kace ba yanda zai yi to ka bar musu wannan kuɗin ka yace musu shi ne mafi alkhairi gare shi sai ka karɓi gidansa ka karɓi dukiyansa sai mai kyautatawa ya koma ne munin sai alaka ta koma gaba da kashi tsakanin al'umma da asali ta ba shi rance a matsayin kyautatawa da yazo ya kasa biya sai ka ce ka kwata wasu abubuwa na to shi kenan daga yanzu a wajensa da wajen masoyansa da danginsa da iyalinsa da sun zama abokan gaban iyalinsa an kulla gaba kenan da kiyayya tsakanin ka da shi da tsakanin iyalin ka da iyalin ka alhali ya ta ita ta masa kai to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake abin da ya dacewa a irin wannan yanayi kiyafi wa an tafanta ku khairul lakum kiyafi idan ka ya yaje masa to ka zama sulukin ka kuma har abada ya kulla zumunci ya zurga wanda ya ji mahaifin mu bashi ƴaƴansa da jikoki ma ya ji mahaifin mu bashi amma bai so garta shi ba bai tona masa asiri ba ya dauke wannan bakin da ya ga bayan da sai ya biya ya yace masa akalla dai za a sami kyakkyawan alaka tsakaninka da shi sai a ce wasu ba haka suke yi to amma wasu ba abin a gina hukunci a kan su bane a wa an tasaddaqu khairu lakum in kuntum ta'lamun wattaqu واتقوا يوما ترجعون من الله وتوفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah subhanahu wa ta'ala yake ji tsoron wata rana wanda za a mayar da ku zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a saka wa kowace rai da abin da ta aikata kuma ba za a cutar da su wannan ayar an ce ita ce karshen abin da ya sauka daga cikin alqur'ani domin wasu malamai sun fita kan ta wata ne wata tara kafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce ma kwana tara wasu ka ce ma kwana uku wasu ka ce ma awa uku kafin shi kalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila rasulillah ya idan ka ce ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta ta tsakanin ayar gaba da ayan baki shine nan wajen a tsakanin ayoyin riba ya ayyuha alladhina amanu sallallahu alaihi wa sallam ila kuntum yusallu alaihi wa sallam bi harbi min Allah wa rasulihi wa yusallu salatu al-eid amana la tasmuna wa la tusmuna wa in kana bikum rajulun wa rajulun ila maitara fa an tafakkuru khayrun lakum in kuntum ta'lamun da kuma ya ayyuha alladhina amanu la tudayantum bi dini la ajalin musamman faqulu yace a rubuta ta tsakanin waɗannan ayoyi a ayar tana tsoratar da mutane daga ranar zafin kiyama abin da nake so mu kula a cikin dukkan filan da suka zo a cikin bayan wasu sun zo ne da sigan makuliya wanda ya sallara su sun da ƙuri za a mayar da in ji lallahi sun mutuwa ba sannan a takawa kullu nafsin ma ta rahu la yuzlamuna ba a cikin da su abin da ake so a jinabu din mutu wasu kuma suna ce albina'u bil mafhum to me yasa aka sa siyasi a haka saboda bawa ya san cewa abin da an ce wattaqu albina'u lil ma'lum wattaqu wannan su zaku amma sauran turja'una huwa fa'izamuna me yasa saboda bawa ya san nan ne gidan da zai iya wani abu a kan fa ba su ba da dabara tuya shi ake yi sai yanda aka yi saboda haka sun rika kuna dawo da ku dawo ba za ka ce da Allah a jira ni ban shirya ba ba za ka ce da Allah bari dauko ta kalma ba sun rika kuna da hakki ku zo zuwa ga zo musayyarai kun ba zuwa ba da abin da aka ba da ba za ka ce a'a ai ba abin da nayi ba na ƙara mun kuma ba a ce ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كلهم وباعثوا فردك معنى ذلك كسنت وقتي مطلوب إرادة مطلوب الطاقة فأخذ أبن جزاك فيها أو أن الرانا في أبن الله شيطا ولله عالم حتى سنيا ولم يكن لهم كونا الزياجة تذكروا رمان مرانا كاجع بايا أنت يا أيها الذين آمنوا الله an kuma an ce wata yawman saboda ne saboda idan mutum bai ji tsoron Allah bai ji tsoron watan Allah ya bar abin saboda girman Allah ba to ya bar abin saboda akwai wata rana ta wanda za ta zo za a saka wa kowa da abin da yake aikatawa Allah ya sa mu cikin ashabu yamin na'am يا أيها الذين آمنوا وليدعو خيره ساكن بالعين ولا ياب ذلك ان يسلك ما علمه الله فليسلك وليقضي الذي عليه الحق وليتق الله ربه فلا وإن كان لكم عليه الحق فكن لو ضعيف لولا يشهد أن يضل هو والمسلم أن يضل هو والمسلم وللنور العزيز واستجهدوا شديدين مجاهدين وإن لم يكونا رجلين ضمنوا وامرأتان أنهم ترضون من الشهداء إنهم ترضون من الشهداء تنظرون إليه ما ملكت وإليه ونصره ولا يامن شهداء إلا ولا يمنعون أن تكتموه وقيل لو رجل ولا وإن تفعلوا فإن أنفسكم بإثم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا لا تبايعوا بدليل إلا أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يلحق منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق فتيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليؤمن وليه بالحق واستجدوا شيئين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر عندهما الأخرى فلا يأبى الشهداء إلى ما دون فلا تسأموا أن تكتبوه كبيرا أو كبيرا إلى أجل ذلك الأقصى عند الله وأقرب للشهادة وأدنى الله ترقاه إلا أن تكون تجارة حاضرة تدينونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهود فإن تفعلوا فإن يثبتكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. آه يا أيها الذين آمنوا أنا آية كبيرة مختلفة في أول آية في القرآن آه har usul sun sauke da yawa malamai suka ce saboda mu'amala ne tsakanin dan adam da dan adam sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya fassale mana komai da komai ba sun da aka bai ba a faɗi ba musamman ko mu'amala ce ta baki wanda tana yawan kunsar runsu to duk abin da zai maganin runsu ko ya maganin wata damuwa wannan ayar ta kunsar da ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn ila ajalin musamman faqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ku wanda suka yi imani idan kuka yi rance da wani rance kuka yi rance ce ya ba ta mun ya ba da rance wani kuma ya tafi rance wani baki zuwa wani ajal wani lokaci abin sanarwa abin abin sani sananne abin ambato to kurubi ويكتب بينكم كاتب بالعدل kuma a sami wani marubuci a tsakanin ya rubuta kuma ya rubuta da adal wala ya ba katibu an yaktuba kama allamahu Allah kuma kada marubuci ya rubutawa kamar yadda shi ma ma'aikin Allah ne ya ilmantar da shi yadda ake rubuta kal yaktub ya rubuta wal yumli alladhi alayhi al-haqq wanda yake da haƙƙin akan da shi karɓan bashi kenan yayi musu da ya masa dike da faɗa masa ne yake so a rubuta وليكتب الله ربه كما يذكر حلا الشيء بالجديد ولا يرقب منه شيئا كذلك يقول السن واتمنى أبين دعاك الميما فإن كان الذي عليه الحظ كثيرا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن إلا هو فليل وليه بالعدل إذا السن وانت يجي الحج حسنسا يجمك فيه ko ya zama mai rauni ne yaran yaranta ko tsufa ko makanta ko kurunta yana da wani rauni ne haula ya la wa an da huwa ko kuma shi ne wani da shi ya ta ba zai iya illahi ba ba zai iya shi a ruku da ba zai iya kissa ba a ruku da rubuta fallin lil ne bil adl ko ne ta ya illahi ya shi ko dictate wa tasbihu ilayhi min zalika kuma ni shaida wato ku nemi shaidu guda biyu daga mazajen fa in lam yakuna rajulaini فرجل وامرأتان ممن تكرهون من الشهداء idan ba ku sami maza biyu ba to ɗauki namiji ɗaya da mata biyu daga wanda kuka yarda da su daga kai an ka billa in ja wani ma wani zakira in ja wani zai yi ɗayan su manta sai ɗayan su suna mata wala ya abar su hada wa ila man kada masu ba da shaida su ci ba da shaida idan an kira su ba da wala tasamu an tafsiru kabiran aw kabiran ila ajali kada ku tafi kuma ku ce wallahi ne mun rubuta shi mun rubuta yau a a rubuta ko babban ne ko karami ne zalikum akbaru inda Allah wa min sayyidi zama adalci a wajen Allah wa aqwam min shahadati kuma yaji zama abin da zai ce ne shaida idan an zo neman shaida wa adna Allah tasawu kuma ya cikanci da hana a sami rudani illa an takuna tijaratan bai nan kare ta alaykum junahun Allah ta taqulu sai dai idan ya zama wani kasuwanci ne wanda kun saba yau da kullum kuna kai kuna gudanar da shi a kanin ta alaykum junahun Allah ta taqulu to wannan babu laifi a kan ku idan ba kun saba ba wa ashidu ila tarayya kuma ku sanya shaida idan kuka yi shirki tsakanin wala yudarra kafin wala shahid kuma kada a cutar da mai rubutawa kuma kada a cutar da mai bada shaida fa idan fa alu fa innahu sukutun idan kuka aikata haka to wannan aiki ne zai cutar da ku watan daga hanya wanda ya dace na Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaha tsoron Allah wa yu'allimukum Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ilmantar da ku wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin komai ah wannan ayar ta kunshi masail da yawa kamar yadda يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا muka lura Allah ya ce za ka dayar ki kuma ya ce ne. abin da yasa aka ce za ka dayar ki kuma ya tsara ne saboda kalman dayar kun yana da ma'ana guda biyu dan dayar kun zai iya zama bijini tadi ba da idan kuka tafi wani addini kuka yadda za ku yi idan tadayan kun ne ba ya aka ta ta aljan to shi yasa Allah kuma ta ce ba ta dayar sunna addini ba kuma da mu'amala ne mutane mutane tsakanin su in abu ne wanda za su tsakanin bai da Allah ba ya bari ku kowa ya fassara da ya fahimta ko ya ce ce fahimur rawa fa fahimtar malamai ko a ce ikhtilafur ulama ya ijtihadi cikin fassara nafsi cikin fahimtar nafsi babu komai zamanin mu'amala da ta bashi ba a kan abar kowace irin shubha kira da ce ta da yankin amma ba a jibin da bi dai ne ta ba ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci dama dole an yi bashi ai zuwa wani lokaci ba nan da za a bayar ba to sai sai Allah ya ce to musamma lokacin da aka ambace ba za su bashi kawai da sai ina samu zan bayar ba ko ko a sai ba su kawai da wani lokaci zan biya ba a a ran da za a biya in Allah ya zuwa lokaci kaza zan dawo da shi to ila ajalin musamma sabtu rubuta wal yakun bainakum katibun bil haqq kuma a kalmar rubutu a tsakanin ku da rubuta da adalci malamai sun taɓa gangaru akan cikin ɗayan biyun zai iya rubutawa ko ko sai dai su cikin kazi haka sai dai rubuta da rubuta in sun ce karatu kuma sun yi amma in ɗayan su bai iya karatu ɗaya ya iya karatu to ɗayan biyu ba zai rubutawa sai dai a tunani wani ya rubuta masa wala ya'ba qatilun an yaktuba kama allamahu Allah kada mai rubutawa ya rubutawa in an ne ya rubuta nan ma wata matsala ce mai tsawo kwarai domin irin wannan aiki yana cikin abinda malamai ke kiran shi fardu kifayati fardu kifayati da mun da rubutu sai wani da wani suna ciniki ko za su bashi to dole ne akan kowannen ku sai ya rubuta ko ko a'a dole ne in sun nemi mutum ya rubuta ya rubuta idan ya zo mashi dole ya rubuta ya halatta ya karɓi lada ya karɓi wani abu akan wannan abin da zai rubuta ko bai halatta ba to idan ibada ne da Allah subhanahu wa ta'ala kan da Allah ko bai halatta ya karɓi wani abu amma wannan abin da suka ce nan shi matukan da wani wanda ya rubutu ban da shi to bai zo muku hakkin akan shi bai zama wajibi akan shi kadai ba dan haka zai ke yi amma daga ran da ya zama duk gari ba wanda ya rubutu sai shi ya zai iya rubutawa to ya zama masa dole ba magana ne shi shi a cikin rubutu kuma dole yanzu ya wala ya ba kati ba an ba kama an lamu ba amma idan zo da wanda sai rubutu da yawa ba laifi a zo rubutawa da sai shi gaskiya sai an biya shi ne soliciting ko soliciting ko ake cewa lauyoyi to anan ne suke shi ma dai lauyan zai fito nan gaba ko shi ma dai zai وإن كان الذي عليه الحق ففيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ما لم يستطع أي لو يمكن أن يمل فليملل وليه بالعدل في ما zai iya bai tare wanda ya tsaya masa ba dole sai wilaya wacce da aka sani na aure da sauran a to saboda haka dai ne rubutu kada ya ci rubutawa annan muna buƙatar mu bayani akan menene ake nufi da farko kifaya amma mu da kai za mu bayani farko kifaya ba za mu yi bayanin abu aya ba ɗaya ba kira da dole za mu yi sai a mu bashi farko kifaya ba dan abin da za mu don bayani kowa ya san farko kifaya amma akwai wani ma'ana naka muhimmi kwarai da muke buƙatar ka fahimta wanda mafi yawan mutane ba su fahimta a taƙaice farku kifaya sunan da aka sa masa da malaman suke suka sa masa a baya ya sa mutane da yawa ba su gane abin da ake nufi sai kuma da kowa wani abu ne wanda wani yayi wani ba sai yayi sai haka muhimmanci shi ba yawa babba abin da yake nufi yake da yawa daga malamai suna ganin sunan da yake dacewa a jira shi ne al-fardul jama'i al-fardul jama'i shi kuma fardu aini al-fardu ala al fardu wa wannan fard ne a kan mu duka shine fard kifaya shi kuma wanda fard ne a kan mutum shi kadai shine fard ayi saboda haka ba wai ko fard kifaya bai kai muhimmancin fard ayi bane abu kira shi fard kifaya a'a dan ba shi da muhimmancin yayi yawa ne yana da alaka da kiyaye kuwiya wajen aidai na al'umma yana da alaka da kiyaye istiqlal ɗinsu da huliyar su da samuwan su a matsayin su na al'umma ko da akwai wasu nau'o'in farillai a cikin al'umma irin waɗannan wanda su ba wai dole sai kai da su sun yi a'a dole ne al'umma kai in al'umma ba ta yi da an samu matsala dole ne al'umma ta samar da masallaci dole ne al'umma ta samar da makaranta dole ne al'umma ta auratar da marasa aure dole ne al'umma ta kula da marasa lafiya haka dole ne al'umma ta ciyar da marasu abinci da sai al'umma ta koya wanda ba su da sana'a sana'a wannan duka sunan su al-furudul jama'iyya wato farillan da Allah ya fardanta akan mu mutuka da an tare matsala ita ta Allah ya saka wa al imamu al a cikin littafin sa muhimmi kwarai wanda ya kira shi Rijalu Ulumuddin ina son sunan littafin Rijalu Ulumuddin ba lokaci amma mutum na nan ma'anar Rijalu Ulumuddin raya ilmomin addini ƙara kare su raya ku bayan sun mutu kenan a garin babu na farko a cikin shine kitabul ilmi kitabul ilmi kuma matsala na farko da ya tattauna a kitabul ilmi shine abin da yake faɗin cewa idan aka sami wani ilimi wani ilimi guda ɗaya a cikin al'umma wanda wasu wanda ba musulmi ba suka fi musulmi iya wannan ilimin kuma musulmai na buƙatuwa zuwa ga wannan ilimin to duk musulmai suna cikin sabon Allah har sai su iya wannan ilimin sun ci waɗannan kiyaye kowane ilimi matuƙar kuna buƙatuwa zuwa ga wannan ilimin to in aka ya zama kun ba a da wanda suka iya shafe su ce ku a cikinsa za su fitar da buƙatanku a cikin wannan ilimin to duk al'umma sun zama masu zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sura al-furud al-jama'iyya wato farillai wanda Allah yake sauke akan jama'a gaba ɗaya duka mun yi sauke al-furud al-ayya dan al-uladan fadalu salladan azmi amma ina farillan da Allah ya daura mana a matsayin mu na jama'a duk qur'ani da inda Allah yake ya ayyuhal muslimu ko ya ayyuhal muslimin ko akwai amma wajen tasawuf da tabbas ko da bakai Allah subhanahu wa ta'ala ko da tara yake cewa ya ayyuhal mu'minuna ya ayyuhal mu'minuna ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu atu ko me wannan yake nufi alqur'ani addini ne wanda baya zai yiwu a aikata shi ba sai a tare da zai yiwu a aikata shi ba sai a tare ina yawan faɗa sai ka har a sallah ko sai kaɗai kake yi a cikin ɗaki a sirri Kana ganawa da Allah amma in kai alhamdulillah ce alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka abudu, iyyaka na'budu abudu ba iyyaka a'budu ba na abudu, sai ka kai mushi mushi sai ka kai ya daki munajati kake da Allah amma sai ka kai mushi bautawa kawa kai wa Allah ba kai kadai nake bautawa ba dan Allah bai yarda da zuwan ka kai kadai wajen sa yana karɓan zuwan ku ne a matsayin ku na al'umma gaba daya to kuma wannan shine abin da hadisi masalan mu'minin da shi wajibi wa tarahu min fa masalul jasad yake koya mana wato kadan ka su ne a cikin soyayya da cikin kanku da tausayi da juna kaman jiki ina yawan faɗin wannan magana ko jiki kuma muka kalli yadda jiki ke aiki to ya idan gane menene al-furudul jama'iyya menene fardu kifaya hannu sai wace ciki ya dauki bote ko ya rubutu amma waye rubutu kai kai ba hannu ba kai kai ko abanka sai ka kare sai wani waje ya wace ta hannu ba sai ka taka da hannu ba ko ka taka da idanu ko da kunduwa amma za a ce kai kai zo idonka zai wakilci sauran gaɓoɓinka ya kalla za a ce kai ka kalla kunnen ka zai wakilci sauran gaɓoɓin da shi a ce kai ka ji don mene domin kowane gaba yana aikin ta ne na farko bayan da ya ɗauke wa sauran jiki gaba ɗaya don haka jiki ne gaba ɗaya yake aiki wannan shi ne tsarin da cikin musulunci Allah ta ta laifin musulmai suka sani ba wani abu kuma ni da ƴaƴana ko ni da iyalina mun kaɗai ba wani abu kuma wannan a cikin addini abinda addini da kai shine al'umma ta kuma صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم أسرابت من كل سنة صدقا أبنك ya ce musu za su ce kwanciyar kai shi ne wacce ya ce karatu cikin su ba ya so tana na Fatima ko kai da sai na ko sai da ku kunku ko alqasim ko Ibrahim da rasu a lokacin ba ya koyar da su karatu ba ya koyar da asharatan min abna'il muslimin ya koyar da mutum goma daga ƴaƴan musulmi karatu abinda manzon Allah ya nema ke ba ko da ƴaƴansa ko ƴan gidansa ƴaƴan al'umman saboda al'umman nan abu ne guda ɗaya kullum ne kullum ne mutasali shiri ne guda ɗaya gaba ɗayansa idan duk da kowa ya ware da kansa da addini ya lalace ta gani sallah misaljin kalas sun ku ke kafofi amma kamar yadda muke faɗi ko da kafofin zuga ta suna nan a wasu zamu in tare zamu da tare amma zamu shiga in ci kaza wancan ne ya da dawun su wancan je ya ma a cikin da yunwa ne akai ko ba gida in kai dana Ingila ko America makaranta wannan ya kai makaranta mai tsada a Abuja dan ƙanina ko dan ƙanwata an koro da ɗan ɗin ba wancan makaranta ko ba da makaranta ne akai ba komai ba ba komai ba dan da al wannan Allah bai daura mun ba wanda Allah ya wada Allah ya daura maka ai da an ce ba ai ba a cikin al'umma shi ne barku ki faya in ila kama din ba abu an ba wanda yake Allah bai daura maka amma da ba a san wanda yake ya zama wajibi a kai ba za ka iya magance matsalar kowa da kowa na abu kai samfin ka gwada kai iya abin da za ka iya wannan shi ne abin da addini yake koya amma da rika takama cewa kana ta ce wa ƴaƴan da kuke kan karatu a Ingila da America a mafi tsadin jami'o'i amma ɗayan ka mulkin ba wanda ka taɓa biya wa kuɗin makaranta naira dubu hamsin ai ka ji kunya ai ka ji kunya wata musulunci kuma take aikatawa ana ba musulunci gani wani abu ne da ba mutum ne neman masa sunanta wannan bokon amma ba musulmi. saboda haka wannan shine al-furujul jama'iyya wannan addini idan aka ce a anguwan nan namu akwai kwata rani akwai tsara, yana cutar da mutane mun bar ba mu gyara ba dukkan mu masu laifi ne wajen Allah in aka ce akwai ɗan mata a gidan wani ba ya da halin auren su ke samu ya auren da su ba mu ko kuna ganin su sun kai shekarun aure shekara ashirin da biyar ashirin da bakwai suna zaune ba aure ba wani abu akai ba dukkan mu masu laifi ne wajen Allah shi da alfurudul jama'iyya dole ne ni da kai mu tashi mu haɗu kuma wannan shi ne jin addinin musulunci in kamar wanda to shi ne kamar da muke cewa in ka zo aka ce maka ga Allah da za Allah zai ce maka mu'minina kamar da jasadi to ka kaddara sai ka zo kowa ya ta kanka ido ya shiri ya fita aka yanke shi aka aji hannu aka yanke shi aka aji kafa aka yanke shi aka aji kulli aka yanke shi aka aji ta daidai ba zai shi ba ta biyu kuma ya zama mutu watan ba zai aikin da ya wajaba a kan san ba sai ka babu da aikin da ya wajaba a kan mu saboda mun wauwa da kowa yana abu shi ta aiki saboda haka mun mai da addinin kamar mutu ce kenan babu yana cikin tsotsi ne kawai ga hannu dai a yi hannu ne amma a cikin ba zai iya komai ba saboda ne saboda baya cikin da ido a zalibin ido ne amma ba zai iya komai ba don baya cikin to wannan shine al-furudul jama'iyya da aka samu ne rubutu ya rubuta ya rubuta bal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama allama Allah kaga wannan mudiye ne na ilimi mudiye kan kuma da za su rubuta wa a cikin al'umma kuma fardu kifaya ne ko al-fardu jama'i sai ka ina ga wani uwa akwai abubuwa da yawa mun wuce da ayoyi taimako sadaka amma saboda lokaci ya riga ya ma kirce mu zan za mu bari wannan ayar insha Allah za ku ga da abubuwa da matsaloli da yawa a zan magana akan matsalar waqaf waqaf idan yana da alaka da wannan maganar da muke yana da wani taimako sadaka sadaka da Allah ya kamar umarni da infaki da sauransu to akwai wani nau'in infaki da muka a muka watsar ba mu kulawa shi ne infaki ta hanyar wata. zai ba ku mamaki ila da kai a irin gari irin kalu da masu ka da girman da matsayinta amma wakafin da ake da shi a rubuce a rubuce cewa wannan wakati ne kuma ta san da shi fada ta san da shi wani tsohon gida ne wanda ya wuce naira ya ta naira miliyan ɗaya ba a duk garin gaba alhali wannan wani hanya ne wanda in za mu raya wannan dan amma samu a san a wasu garuruwan ba za a samu ba dan ba ba a yi gani, bayan haka suna wakatin wasu ke cinyewa ba tsari ba a iya gudanarwa ba abubuwa da yawa suke faruwa ba yana nufin bayan Allah ba su aikin alkhairi ko ba su yasa mutane da yawa suna kokarin kwarai da gaske fiye da tasawwur ɗin mutum amma saboda rashin tsari da rashin gudanar da shi yanda ya wajaba shi yasa sai abubuwa su ta tafiya ba inda ya dace su ba a ko abubuwan nan da yawa wakafi muna buƙatar muraya sunan abin da ake nufi a nan kaga nan an ce kullu kifaya kullu kifaya ba zai rabu da matsalan wakati ba domin ita ce okay ga wannan nan dole shi kadai zai rubuta mana tunda shi kadai ya rage a gari yake rubutu misali shi kuma ya shi shi ne zai shi masallacin mu ba liman kuma mazabobi da su da za ka liman ba za a bashi albashi ya sallah ba inda yake yawa daga malamai sun ta san za ya bashi in ya zama bai zama musu aiki akan sai kuma shi kadai zai yi ba inda mutane da yawa wanda za su yi limanci to yazo ya tsaya yake zai yi malai shi a biyashi to amma maimakon a biyashi don me ba za mu wakafi da irin waɗannan abubuwan ba shi kenan mun rafa, muna da matsala a anguwanmu ba yaran da ya karanta likitanci misali muna so mu samar ko abu mai sauki ne shi kenan zai mu ware wani wasu shaguna a kasuwan anguwan guda biyar ko goma in ce wannan lokacin ɗalibin duk da zai karanta medicine ya anguwan nan da ya gama ya sami aiki ya zama wakafin masu zuwa a bayansa ba nan su bane ba mallakan kansa bane wakafi ne a bar masa ya je yana karatu duk abin da yake bukata na kudin makaranta da abincinsa da rayuwarsa a ita cirewa daga abin da wannan shagunan ko wannan gidan haya ko ne ne da za a ware to in muka iya samar da wakafi ɗaya a kowace anguwa don bukatu su dalin mamaki muna da matsalar auren da masu tasowa matasa wanda wannan ya haifar da matsalar fasadi da lalacewar tarbiyya ya haifar da matsalar shaye ya haifar da matsaloli da yawa to ai shi kenan bari mu wakafin auren matasa ni taro-taro, mu samar da wani jari mu samar da wani kasuwa sawa'u motoci ne ko wani abu ne da rika kawo kuɗi wanda wannan mun ware shi ba a cikin da zai yi sai auren da yaran anguwan wanda ba su da halin aure za ku mamaki shekara goma ashirin talatin sai an rika zuwa ana neman mai wannan matsala sai za a warware da wannan abin babu shi a anguwa. Ku da wannan kowanne a anguwanninsu abin da muke bukatar mu fahimta shi in ko ba mu yi ba muna cikin zunubi karka dauka dan kai ni kai azumi kai sauran ibadun ka nan furu ai shi kenan hakkin Allah a kanka akwai wani abu na karamin Allah a matsayin ku na jama'a a kan ku gaba daya shine abin da kuke kira kawai su fara dole ne mu kai mu raya wadannan furu su fadiya din muraya duk abin da zai kai zuwa gare shi domin hakan ne zai tabbatar da shi gaban al'ummar mu zai hana da damuwa da yawa za ga yara sai ka ɗauki yaranka sun yi karatu mai kyau a anguwa ɗaya ka bar abokanka wanda ka tafi tare suna wasa Ku ba sami karatun da kila sun a hazaka sun je sun zama mataya to su za ka hana shi zaman lafiya in ya taso duk da gama karatun da je sure da je oxford da je ne, duk inda zai je ne shi ya dawo da zai zauna lafiya ba saboda ne saboda ba ku kula da su ba su ma kun bar su a lokacin da ya kamata su ma a rungume Allah ya kike shi ne da ba su ban aika wani abu gado. daga abin da muke faɗa da sa kuma ya zama dalilin ɗaukakan addinin musulunci ɗaukakan al'ummar musulmi da cikin daga cikin jarabawa da dama da addini da al'umma ke za mu haƙura haka mu amsa abin da ya samu da wannan yana roƙon addu'a ne da iyayen sa mu muna roƙon nasu addu'a insha Allah za a wannan yana tambayan a ah, hukuncin investment a treasury share amma ina ganin kamar jiya ne magana makamancin wannan sai halarta ba a cikin kawai wannan yana kan hukuncin matar auren da kuma mutum ke a kotu saboda mutum ya yi masa laifi ko da akwai laifin kusan da suke sawa a kasa aure a yi sake din idan ba haka ba sai dai a yi kula sai dai ta biya shi a abin da ya bata a yanke a tsaye ta tsaye da abin da ya kamata da wannan alƙali ne zai duba a sai ya sai ya karrar abin da ya kamata amma idan ba kullu ba to sai dai suka mu'ayyanai baya zuwa mata ya ja ce mata bukatun da mata zuwa baya ciyar da ita baya haka ba ta wajen zama to waɗannan abubuwan su ne na karfa su to sai ko ko wani cutarwa bayyananne wanda yake cutarwa ne yana dukan yana cutar da ita wani cutarwa bayyananne dai wanda a babu kokon a ciki alƙali sai ya ce haji sai ya take gida daya sai ya bace wani yana tambayan mutumin da ya saki baki cikin janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya danganta mantuwa eh a ya danganta dan kila ya amfani da lafazin hausa ne na na irin matsayin su ya amfani da wannan lafazin amma a cikin a cikin ladabin da ya fi dacewa duk da yake hadisi illa anta wa innama anta ko kunasta li akunna malamai sun ce wannan hadisin cikin ballaga cikin imam malik ne da samu masa isnani yana cikin hadisi guda uku ko hudu wanda ibnu abdul barri a cikin at-tamhid bai kawo isnadin shi to amma dai Allah kullu halin hadisi ne kuma malik ya faɗi manzo Allah yake shi ba baya mantuwa yakan manta ne sai ya sunnanta to a matsayin da jiji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk kalma wanda yake nuni zuwa ga nafaka bai kamata a jinjina masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma zai yi cikin yana misali ne da irin abin da ya faru na hadisin duniya dai ne ko da makamantansu wannan ya ce ana iya cewa neman kudi ya ce halal ya ce haram tagutu ko ina ganin za a iya cewa ya wannan ya ce ya bi liman ne raka'o'i biyu raka ɗaya fama sallan musiba ne tashi zai rama abin da ya rasa kaya zai yi to kau akwal din da yawa amma dai a wajen Imam Malik sai tashi ya ramo raka ɗaya wata abin da ya rasa shi zai ramu zai ramo fatiha da sura abin da ne zai zauna da tafiya to in ya tashi anan ne ake fadani a mazhabin malikiya din wasu kace zai tsara fatiha da sura a jan amma a asirce wasu suka ce a zai tsara fatiha da sura a bayyane saboda shine abin da ya rasa amma dai zai duka fatiha da sura ne a mazhabin malikiya wasu kuma suka ce a zai bina'i dan haka kawai zai fita ne sai sake kawo fatiha da sura a bayyane sai sake kawo fatiha a asirce kafin zai sa farkon sallar limamin sa a matsayin a ƙarshen sallar limami ta abin farkon nashi sai ya mai da ragowar ƙarshen nashi kauli ne na sabani amma dai ban san na farkon da na faɗi shi ne mazhabin malikiya amma kai mun ka sani duka irin waɗannan sabani ne na furu'a da alama ne na arziki da yalwan addini ba alama ne na hikima da cece ce ba a cikin addini menene matsayin mutumin da ya gina hotel ake sai da giya da sauran abubuwa marasa kyau a ciki yana da zunubin duk abin da aka yi a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hadithu na Aisha ko ana Aisha inna Allah la'ana fil khamri asharatan كاتبها وآخرها ومقتصرها وكاتيها وجالبها ومقتصرها ومقتصر لها هكذا وبائعها وآكل ثمنها ما أولي تصفين ko kiraka shi yana cikin kaciya Allah ya kare yana da zunubi wanda suke wannan yace a masha Allah ne masallalan gina masallaci da kuma gina mutane ina cikin farko kifaya shine magana da nake gina gina masallaci muhimmi amma bai sai gina masallaci ba bai sai gina mutum ba kuma gina mutum ba yana nufin ka ne naira dubu goma yau ka bashi ka dauki ko a cikin gobe ka bashi kamar da shi ne shi sawawu ta hanyar kulli ko sawawu ta hanyar dogara da kai ina jin da ake nufi da gina mutum ba daukan kudi a baki. a wani yana sallah bai kai karshen aya bai yi rukuni ya ji ya manta ne ko ya manta ragowar aya a wajen Imam Malik ba ya san ma a karanta sura ba cikakkiya ba ba aya ba ma nan kaulin sani ko a mazalan naka kuma cikin Abdul Wahab al-Baghdadi in faɗa da shi a cikin wannan mutum Ah, wani na tambayan wato wasu aya cikin karatu surat al-Qur'an na ce ta fito wata ayoyi yawan sunayen Allah sai ce da aya kuma a cikin surat al-Hajj in huwa Allahu la ilaha illa huwa zai ghaibi da shahadati rahman da rahim wallahu la ilaha illa huwa al-mulku yudhibu wannan ba aya ɗaya ba ayoyi da yawa na farko ce na biyu a abin da na faɗi a ranar da kuskure cewa ita ta aiki ne da ta fara da sunan Allah ta kare da sunan Allah ba abin da nake so in ce da ke kuskuren baki ne ina so in ce ita ta aiki ayar da ta fara da sunan Allah Allahu ta tsari da sunan Allah al-Azim haka a salati salati sai ya fara da sunan Allah Allahu ta tsari da sunan Allah al-Azim to amma ayo da ta fara da sunan Allah ta tsari da sunan Allah akwai Allahu akbar wannan hukuncin wanda ya zo iyalin ta tana jini yake tambaya a yayi babban laifi kuma zai yi zai ta neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala amma a wasu mazhaba a a cikin mutum mutumin da ya aikata haka zai yi sadaka ga rabin dinari to amma dai a kure ya zo a hadisi sai sa kamar malaman mazhaban hanbaliya ina da fuskar wannan kauli to amma dai abin da ya shahara a wajen malamai shine yayi dai shi ya saba wa Allah a yayi